Yo, yo, yo! Subscriber si Lakbot Stories ngayong araw na ito. Oy, ewan ko lang ha kung biyernes 13 ngayon. Tama ba? Sabi nila malas daw po yan pero huwag kayong maniniwala dyan kasi sabi natin ang kamalasan ng kaswertihan ng isang tao ay nasa sa tao talaga. <laughs> wala sa kahit na anong pamahiin, wala po sa kahit na anong mga paniniwala. Kasi kahit naman hindi biyernes 13 minsan minamalas ka feel na feel mo. <laughs> Di ba? Nar- mararamdaman mo naman eh. <laughs> Anyway, wag man dito si seswertehin talaga mga makikinig sa atin. Siguro kung umabot tayo ng mga 25 na nakikinig ngayon, yan 25 na yan. Ako, seswertehin po yan for the rest rest of 2023. Promise, mark my word, balikan nyo kami. Katulad na lamang po ng mga sumusunod si Rinel Pescador, patiktik daw natin mula po sa Ilocos Sur. Uh, sabi niya dito kahit po nagdaan po na maraming bagyo, lagi po kaming nakikinig sa iyo. Oy, salamat po. Si Mrs. L na silent listener din natin since 2020 from Laguna, patiktik din po natin once again. Rinel Pescador at Mrs. L at ito rin live din sa ating Hilakbo 24/7 si Jennifer Corpin at si Mark Mark Joseph de la Cruz. Maraming maraming salamat sa inyo dyan. Okay? Thank you! Mga kwento po ng ating mga subscribers na ipinadala sa Sindak Stories 2008 at gmail.com. Sina Alex, si Totoy, at ano to? G, as in G, G-double-E, e, yun ang pangalan niya, G, tapos na cool. <laughs> As in, cool, di ba? Na cool, di ba? N-A, tas Bahala kayo. O, yan daw mga kwento nila. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Hello Sir Red, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alex at ako po ay tiga San Pablo City, Laguna. Ang unang kwento ko po ay nangyari noong ako ay nasa first year high school sa San Pablo. Kami po yung isa sa first batch ng school na iyon. Naalala ko yung time namin. 5.30 ng madaling araw iyon. Kapag late ka kasi o na-late ka sa first subject na Filipino, hindi ka na makakapasok ay ah, hindi ka na makakapasok at hihintayin mo pang matapos yung subject bago ka makapasok sa classroom. Kaya 3.30 pa lamang po ng madaling araw, ay ginigising na ako ng aking mga magulang para mag-prepare sa school dahil medyo, din, medyo talaga mabagal akong kumilos. Naalala ko nga isang beses dahil wala pa po kaming poso, doon po ako sa kapitbahay nakikiigib since sila nga po yung may poso nung time na yon. Dahil madaling araw, bibihira pa lang ang mga taong gising. Kinabahan ako nang bigla pong umalulong yung aso. Naalala ko po kasi ang kasabihan na kapag may umaalulong na aso, either may nakikita siyang hindi nakikita ng normal na tao or pangitain ng may mamamatay. So tumingin ako sa harap at sa aking gilid pero wala ako nakita. Mas kinabahan ako, Sir Red, nang tumingin ako sa likod. Nakahinga ako ng ah, nakahinga ako ng maluwag nang wala din akong nakita. Pero hindi ko po inaasahan. Nang ako po ay tumingala, nakita ko po na bilog ang buwan at maliwanag ito. Kaya kitang kita ko po yung isang tao na nakasakay sa walis. Nanlamig ako at sobrang hindi po ako makapaniwala sa nakita ko. Kinusot-kusot ko ang aking mga mata pero talagang hindi ako namamalik mata, Sir Red. Sinundan ko ng tingin ito hanggang sa tuluyang nawala. Until now po hindi ako makapaniwala na nakakita ako ng ganun kahit ilang taon na ang nakararaan. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Medyo interesting yung kwento ni Alex. And eh, hindi ko lang po alam sa inyo guys ha, sa mga nakikinig. Sigurado may mga nagtataasan ng mga kilay dyan na totoo ba may mga ganun? Unless di ba may mga mapipicturan. Pero minsan kasi humihingi tayo ng proof. Di ba guys? Na, na, humihingi tayo ng proof pero kahit may proof na, minsan andun ka pa rin eh, parang skeptical ka pa rin eh. Uh, parang what? Parang ganun. Kaya talagang kahit ako din kanina parang wedding nga. <laughs> ganun. Pero ano nyo ba? Kasi naa-associate po kasi itong mga sinasabi nila mga witches o yung mga mangkukulam na nakasakay sa mga broomstick, mga ganyan, mga walis tingting. Siyempre kasi meron tong ano eh, meron tong urban legend guys, di ba? Huwag na tayo magpaka uh, ipokrito na naimpluwensyahan tayo ng mga imahe na nagpapasa-pasa uh, generation by generation maging sa mga uh, alam mo yung dinedepict nila sa mga pelikula, sa mga series na kapag ang mga uh, ah, mangkukula, mga alam mo yun bihasa sa mga witchcraft mga ganyan eh sumasakay daw sa mga broomstick para nang sa ganon eh makatransport sila from one place to another at ito nga may nabasa din po tayong ganito at napanood ko rin to dati sa history, uh, sa, sa channel po, history, uh, history channel. Um, sinabi doon na Siyempre meron silang mga potion, meron kung ano-ano mga ritual na ginagawa para daw po talaga, alam mo yon lumutang sa ere at mautusan nila yung kahit na ano mga staff. Kahit na po hindi po hindi lang po mga broomstick ha, kahit po sanga daw po ng mahabang sanga ng uh, punong kahoy, kahit nga daw po mga crops or yung mga halaman na pwede nilang itali, kahit nga daw po yung dayami na pinagbungkus nilang ganun tapos dasalan lang nila o kaya buhusan ng kung ano yung ginam- ginawa nilang potion mga ganyan and then pwede na po yung uh, magiging vehicle nila or transportation nila di ba pero syempre tayo sa Pilipinas uh, hindi naman ganito kasi yung orientation ng mga mangkukulam sa atin eh sa ibang bansa, sa mga western, totoo yan na ganito yung nakikita natin na nakasakay sa broomstick. Pero dito sa atin kasi iba eh. Yung bang parang um, may voodoo doll, merong mga... Alam mo yun, kahit nga minsan guys, sabi mo ng weirdong matatanda o kaya weirdong, weirdong manamit, weirdong magsalita nadjudge bilang isang mangkukulam pero never heard sa mga huntahan na ganito na meron silang nakita talaga in the Philippines ha, na nakasakay sa broomstick talaga. Pero doon sa History Channel, uh, some, somewhat 1400s, hindi lang po ako masyadong particular pero sinabi na in the 1400s, ito po yung taon kung kailan meron sinasabing earliest known image of witches na nakasakay sa broomstick. At ito po ay sa pamamagitan, hindi po ito litrato, kundi illustrations na ginawa po ng isang French poet. Ah, nakalimutan ko na yung detail po nito pero pwede niyo naman pong pwede naman kayo mag-log in sa history.com sa mismong channel po ng ano ah, sa history mamaaabangan niyo to. Talagang informative at tsaka masasabi kung kahit paano may mga bits of information uh, hindi dahil sa gusto nating mangulam o gusto nating mas maranasan paano, <laughs> paano sumakay sa kanya. Pero syempre, bits of information. Uh, drawing po yon na kung saan ipinapakita niya yung isang babae na nakasakay sa broom sa broomstick and then lumilipad siya sa area nakalutang. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na uh, illustration na ipinalabas or inilabas sa what 14 1400s mga ganyan. Balikan niyo na lang guys, history naman ito eh. And then bukod pa doon, ito din daw kasi mga witches and brooms ay pwede daw po kasing nanggaling doon sa mga pagan fertility rituals na kung saan itong mga rural farmers ay alam yon meron ginagawang broomstick dance. Ginagawa nila itong broomstick dance na ito para nang sa ganun daw po ay lumago yung kanilang mga patanim, kanilang mga crops sabi nga natin. Uh, hindi lang po it, hindi lang po mga broomstick yung sinasakyan nila na parang mga witches, kundi mga poles, um, yung mga gamit nila sa pagtatanim, Uh, yan yung tinatawag nila na broomstick dance na maaaring dito daw po kasi hinango or dito daw po kinuha yung idea at yung association kung bakit parang yung mga witches, uh, nasa broomstick, mga ganyan. Pero para madagdagan yung inyong knowledge tungkol po dito, maaari nyo, sabi ko sa inyo, i-research nyo, andyan po yan sa internet, may kita nyo naman. Yung sa mga credible na websites, katulad po nung uh, History Channel. Sabi ko sa inyo, meron yan. Uh, kayo na lang po bahala, malalaki na kayo <laughs> mag-research na kayo. o kung halimbawa, nagganyan na rin kayo matapos ng research po ninyo sa uh, tungkol dito sa topic na ito, puntaan nyo yung HTV merch sa Shopee. At muli po, pinag-aaralan pa po natin kung paano tayo magkakaroon ng store sa, sa Shopify kasi yun din po yung request ng ilang sa ilan sa mga tiga Amerika, yung ibang mga nasa ibang bansa para maging uh, mabilis or easy yung pagta-transport ng ating mga merch. Okay, yung kape ni Lola Trinidad for example o kaya syempre yung uh, mga shirts natin. Pero pinag-aaralan pa po natin to. Okay, pero for the meantime, excuse me, sa ano po muna tayo, HTV merch sa Shopee at maraming salamat sa mga nagre-repeat order ng ating steep coffee. May hazelnut na po, may barako na yung steep coffee natin. Double chocolate, must try talaga. Pati sa drip coffee po natin at yung corn, malunggay and mangosteen coffee. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakatikim na at sa lahat na po ng mga nagre-repeat porches at nakikiisa po sa advokasya ng ating HTV merch at syempre ng channel na ito sa Red Network na tinatawag po nila. May website na rin po tayo. Pakicheck nyo na lang po yung ating Facebook page. Uh, hindi ko memorize yung exact na uh, pangalan niya pero nandun po sa page natin na i-post po ito maging sa aking Facebook page uh, Facebook account. Ibig ko sabihin, na iano ko na rin po ito, nai post ko ito kamakailan. So, pwede nyo pong bisitahin at nandun na po lahat yung tungkol sa Hilakbot at yung mga links na pwede pong kumonect makonekta o pwedeng maikonekta ninyo para mapakinggan nyo yung Red FM Philippines, yung music station natin at syempre maging yung Pinoy Horror Radio na 24-7 literal doon, na po, doon tayo nag streaming Pero dito po sa YouTube, ito po yung Hilakbot 24-7. Huwag kayo pong masyadong maengkanto sa daldalan natin na ito sa mga baguhan. Ganito po talaga ang format ng ating SHS Subscribers Hilakbot Stories. Pinapahaba ko lang din para nang sa ganon maging ready yung mga latecomers sa ating second story na kwento naman po ngayon ni Totoy. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ito pong ikikwento ko ay base sa tunay na karanasan. Ako po ay ipinanganak sa isang maliit na barangay sa Batangas City at ito po ay sa compound na halos lahat po kami ay magkakamag-anak sa abot po ng aking pagkakatanda. Mula nung ako po ay magkamuwang sa mundo, naging normal na lamang po sa akin ang makakita at makaramdam ng mga bagay na hindi ko din talaga maipaliwanag. Kumbaga hindi ko alam kung malikmata, maling dinig, or totoo na ba iyon. Or baka nag-overthink lang ako dahil sa kakapanood ng mga horror films. Ang compound po namin ay para talagang mala village. 50-50 siya na mix ng kabahayan at meron din pong bakanting lote na mapuno at madamo na area. Meron pong nyog, puno ng kape, ah ano? Ah, puro kape, mangga at kakaiba sa lahat na malalaking puno ng sampalok at kamatsili. Kaya kakaiba dahil nakapagtataka kasi tumubo sila na tatlong pares at meron sa iba't ibang area sa compound, sa compound namin na sa pagkaka-estimate ko nasa 500 to 700 meters ang layo sa kada pares. Sa madaling salita, sa isang location ay may isang sampalok at kamatsile na magkatabi na alam kong matanda na dahil sa sobrang taas at yung sampalok ay hindi naman hindi na po siya kayang yapusin pabilog ng dalawa o tatlong tao dahil sa laki. Yung mga kamatsili ay matanda na din naman. Tapos weird din yung pagkakatubo niya kasi lahat sila ay pareho ng pagkakatubo at nakatumba o parang nakatumba. Para siyang kalahating letter U. Parang malaking upuan. Marami pong kwento yung mga matatanda sa compound namin tungkol sa engkanto, aswang at multo sa lugar kaya parang nasanay na rin ako at hindi na lang po ako nagiging matatakutin. Ang kwento ng matatanda sa puno ng sampalok at kamachile ay ito daw yung daanan ng mga elemento o nagsisilbing tulay nila para makalipat-lipat ng pwesto tuwing sisikat at lulubog ang araw. Dahil po doon na po ako lumaki, never pong sumagi sa isip ko at ng mga pinsan ko yung takot kaya normal na po sa amin yung akyatin yung mga punong ito lalo kapag bunga season. Taong 2004, summer vacation sa eskwela. Alam ko po marami makaka-relate lalo ang mga batang, batang 90s. Yung bang patutulogin ka na tanghali kahit hindi ka naman inaantok. Tapos ang gising nyo na ay sa hapon kapag merienda. Isang araw po, Nakatakas ako kay mama at nakalabas. Pagkatapos kumain ng tanghalian. Ang papa ko po kasi ay Monday to Friday nasa trabaho kaya malakas yung loob ko na lumabas at hindi matulog. Ang saya ko po talaga noon na makalabas ako sa bahay around 1 to 2 p.m. at kahit mainit yung sikat ng araw, excited ako na testingin yung ginawa ko pong saranggola. So nag-ikot-ikot ako sa mga kapitbahay ng ilang minuto dahil naghahanap ako na makakasama at dahil nga siguro pinapatulog din yung mga kalaro ko ng tanghali, wala po talaga akong nakitang tao sa labas. Kaya ako lang yung pasaway na nakalabas ng bahay at ngayon ay maglalaro. So pumunta po ako dun sa bakanting lote. Madamo at may mangilan-ngilan pong puno Pinalipad ko po doon yung saranggola. Habang nasa gitna ng kainitan din ng araw. Ilang minuto ang nakalilipas sa pagpapalipad ng saranggola. Umupo ako sa isang bahagi na may lilim na maliit na madre kakao. Nang bigla pong lumakas yung hangin. Nagulat ako dahil napatid po yung tali ng saranggola sa biglang ihip na malakas na yun. So dali-dali akong tumayo at tumakbo para habulin ito habang sobra ding kinakabahan dahil sa pag-aalala na baka makakuha o may makakuhang iba sa saranggola ko. Patuloy lang po ako sa pagtakbo hanggang sa lumagpas o makalabas na ako ng compound at makarating sa isang subdivision na katabi nito. Hindi ko po talaga malilimutan yung subdivision dahil bago lamang po iyon pero malumot yung kalsada dahil wala pong masyadong dumaraan may mga matataas ding talahib at damo-damo na rin yung ilang gilid ng kalsada. Hindi pa po kasi ito talagang natatayuan ng mga bahay. So patuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa isang putol na kalsada. Sa kagustuhan ko na makuha yung saranggola, pumasok ako doon. Hanggang sa narating ko po ang lalong mas magubat, ah sorry, nakarating ako sa mas magubat na bahagi. Sa pagbabaka sakaling makikita ko kahit lang yung tali ng saranggola. Hanggang marating ko yung bahaging dulo ng manggahan at puro kawayanan na. Sa, sa likod ng kawayanan, may nakita akong isang malalim na agbang. Yung agbang po, ito po yung patay na ilog at nagkakatubig lamang tuwing malakas ang ulan. So nakita ko sa kabilang bahagi ng agbang yung tali na nakasabit sa mga puno. Lakas loob akong bumaba sa agbang at sinundan ko yung tingin o sinundan ko ng tingin yung tali sa taas ng puno. Hanggang sa nakaramdam po ako ng kaunting kilabot sa buong katawan. Nagsitaasan po lahat ng aking mga balahibo sa braso at maging sa batok at lalo kung nilakasan at nagmadali pa Ah, lalo kong nilakasan ng loob ko pero nagmadali ako na yugyugin yung sanga hanggang sa malaglag na yung saranggola. So dumausdos ako kaagad sa sanga nung puno na iyon para makababa lamang dahil ang pakiramdam ko po nun ay may humahabol sa akin. Ngunit parang sobrang bagal ko ng pagbaba at ang tagal kong makarating sa mismong lupa. So nung nakababa na po ako, dali-dali na po ako talaga na tumakbo. Pero ang mas nagpakilabot sa akin, Sir Red, yung tsinelas na iniwan ko sa puno ng sampalok nung umakyat ako doon, ay nakita ko sa ibaba ng isa pang puno na hindi naman kalayuan. Sa isang malaking puno ng kamatsile. Doon ako napatanong kung paano napunta yun doon. E malinaw na nung nakita ko yung PC ng aking saranggola at sinundan iyon hanggang sa matuntun ko na nakasabit pala ito sa puno ng sampalok, bago ko akyatin ay iniwan ko yung tsinelas ko doon sa baba ng puno ng sampalok. Kaya paano na makakatransfer iyon doon at ako lang ang tao. So yun na nga si Red. Tumakbo po ako ng mabilis sa isipin na baka meron po talagang engkanto doon sa lugar na yun. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat sa kwentong iyong ibinahagi si Totoy at uh, sa kanyang uh, ito po'y pinadala sa email ano nakakatawa naman yung pangalan niya Huli ka Balbonics <laughs> at gmail.com yung kanyang mga pangalan sa email. Maraming salamat sa inyo. Actually, ito pong uh, kwento niya ay igagawin na po natin uh, gagawin nating bahagi ng isang compilation or uh, regular episode Clay ano. Alam ko na i-record ko na ito as regular eh pero buti na lamang kahit papaano doon sa regular mas maganda yung kinalabasan ng kwento niya. So yun po yung abangan ninyo. Pero ito rin po yung nangyari. Uh, may twist lamang ng kaunti sa bandang dulo. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga uh, paparating at dumarating sa puntong ito at sa mga walang sawa po na nakikinig. At next month, November, abangan po ninyo guys ang ating uh, Halloween Special Series. Ito po muli ay uh, likha po o akda po ng ating uh, kaibigan na si GY Jones na siya pong uh, may akda noong ang batang ipinanganak sa Haunted House. Nasa Wattpad po niya yung English version nung ang batang ipinanganak sa Haunted House at inyo po itong basahin din po ano. Alam ko meron pong konting pagbabago sa kanyang uh, uh, version na yon. And then ito rin pong ating ilalabas ngayon for the next Halloween naman November 1 hanggang November 20. O ngayon nalaman nyo na ha. Actually na-announce na po namin ito sa mga channel members pa lang noon. So sila po yung una nakaalam, naka heads up sa kanila. So ngayon alam ko rin sa punto umiere itong, itong ating SHS episode na ito nasa prod na po, uh, fina-finalize na lang, nasa post-prod na yung ating series na ito. At inyo pong abangan kung ano itong ating series na ating papalabas for 20 part. As in, uh, tama ba? 20 parts, ano? Uh, ah, 20 days natin na mapapakinggan po ito sa whole month ng November almost. di ba Kaya sana po supportan po ninyo yung mga nilalabas po namin. Lahat po ng mga hinahanda namin para sa inyo kahit papaano man ma, kahit paano man lang, di ba, uh, makapag-create pa tayo soon ng maraming ganito at nang sa ganon, syempre masustain yung iba pang mga gagawin natin lalo pat uh, nasa plano na rin yung gabi ng lagim. Hindi ko rin po alam kung, kung, kung magkakasabay silang ilalabas. Dalawang beses na maglalabas po on November or pre-Halloween itong gabi ng lagim ni Draven Black. Malalaman nyo na lang po ang lahat once uh, naka-like and follow kayo sa ating Facebook at syempre kayo po ay uh, talagang legit na subscriber natin at listener dito sa channel. May kita nyo po yan sa mga community post, sa ating mga SOCMED at nang sa ganun ay maabangan po ninyo at sana wag nyo po aming iiwan sa mga uploads na ito. Okay? Maraming maraming salamat sa mga kwentong inyong binahagi at pwede ka rin pong magbahagi sa pamamagitan ng Facebook. Uh, inyo pong uh, screenshot o kaya pwede naman doon i-type nyo na lang din agad yung inyong mga uh, ikikwento sa amin para nang sa ganun ay maisama po natin sa mga uh, susunod na SHS. So sa puntong ito, hindi ko po alam kung pang ilan na ba itong ating uh, episode na ito pero I will take this opportunity na rin po para i-anunsyo na pag sumapit po tayo sa episode 300 ng Subscriber Lakbot Stories, bigyan nyo po muna kami ng siguro at least one month para magpahinga sa segment at dahil marami na rin po ulit tayong gagawin at kailangan ko po talaga yon uh, ah, na gawin lahat lahat lahat para lang sa <laughs> para sa kabuhayan. Okay, so ganun po yung aming pakiusap muna. Pag nasa 300 na po yung ating episode, pansamantala yun po muna yung last. Bigyan nyo kami ng isang buwan, saka kami babalik sa SHS segment. Okay, so mga pending po na mga kwento, huwag kayong mag-alala Ilalagay na lang po natin yan sa mga regular episodes para hindi naman po masayang at hindi na kayo maghihintay. Magbibigay po ng update si Admin Clay. Ito po ang ating third and last story naman po ay patulan na natin kasi ito po ay parang screenshot ng kanilang usapan. Okay, so ito po ikikwento, ikikwento ko bilang ah, isang convo sa messenger. Okay, so ito po yung kwento ni ano pangalan niya? Si G. Si G na cool. <laughs> okay, eto na. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Si Red sabi niya ganon, hinanap ko talaga itong PM ko sa TL ko, lalo nung nangyari po ito. It happened 2018 and pre-pandemic around 1 a.m. to 2 a.m. So, mas detail po yung kwento ko dito dati pero mas nakakatakot kasi nung nabalik, nabalikan ko po yung convo namin. So ito guys, a ah, convoy style po ito na ah, SHS. Sabi, ang unang, unang chat po ni ah, G, TL, OMG. Tapos nagtanong po yung TL niya. TL niya. Bakit? Anyari sa'yo? TL ayoko talagang umuwi. So saan ka na ba niyan? Seryoso ka? Nagaantay po ako ng jeep. Sabi, daw, sabi naman ni G. Huwag ka munang mag-text. Bakla ka. Just pray. <laughs> Sabi niya dito. So sabi din dito ni ano ni G, tumakbo kami papuntang highway. Okay, So, sabi, ng, sabi ng TL niya, reply ng TL niya, basta wag niyo na pagkwentuhan. So, nagreply na naman ulit itong si G na pagkakulit-kulit. Sabi niya, kasi TL, nag-uusap kami tungkol sa error ng isang agent sa social. Sabi ng agent, can I get your death or death of birth? Okay, alam ko na to. Wait lang guys, ito po ay alam ko na nasama na natin ito dati dito sa SHS eh. Ah, okay. So, binigyan niya ulit tayo ng sundot doon sa kwento niya ay eh, na convo style. So yun yung kaya pala sinasabi niya mas detalyado. Siguro kung ikaw ay listener talaga namin, alam niyo na kung ano ito. Anyway, sige tuloy natin. Sabi niya dito, nag-uusap sila kasi natawa daw sila doon sa isang agent. Can I get your death of birth? Sabi niya. So nagtawanan daw po itong sina G. Pero biglang may nag-aklas ng headset. Tapos sabi tara na sa harap. Yung upuan talaga TL gumagalaw as in no joke, nakakaiyak sa takot. Nagreply yung TL nila at ang sabi ni TL, OMG! Basta wag na natin ito pag-usapan. Simula bukas, kunwari walang nangyari. And then nagreply, nag-reply ulit si G. Tas hindi siya sure kung tinignan niya ng mabuti Umikot daw ng 360 degrees yung upuan na yun. Tapos nung nilingon na po nung kasama ko, umuugoy daw po na pabalik-balik. As in super shit, <laughs> sabi niya. Nagsitakbuhan kami papunta ng tech. Binalikan namin kasi hindi na binalikan namin kasi hindi pala na save nung kasama ko yung file niya. Paglock niya, nakaharap na daw sa bay namin yung upuan na yun. Tapos ang sabi ni TL, OMG, hindi ko carry yung ganito. Paano ko maliligo bukas? Sabi niya. Ang reply po ni G, E bago nangyari yon TL, nagtatanong po yung isang kasama ko kung kumukulog ba. Tapos nung tinitigan naming mabuti kanina yung bay kasi pinatay yung AC at ilaw, nakatak yung mga upuan sa desk. Yung nakita naming posisyon ng upuan bago kami tumakbo, ang OA na parang tinulak palayo or sinipa. Malayo sa desk saka nasa gitna. Sorry talaga TL, nire-release ko lang talaga yung takot ko sa pamamagitan nito kasi hindi pa rin talaga ako makatulog tsaka hindi ako makaget over. Tapos nagreply yung TL niya, Kerry lang ano ka ba? Basta mag-pray ka ha, umuwi ka na din agad. Ang pinakahuling reply po ni G sa TL niya, basta ang sama po talaga ng kutob, kutob ko doon TL. Ayoko pang umuwi mamaya na lang. And doon na po nagtapos yung convo nila sa messenger. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ano kaya sabihin mo kay Draven Black, gawa din siya ng ganito, yung parang convo style. Alam mo yun? Maraming salamat dito kay uh, G kasi natatandaan ko yung kwento mo. Uh, hindi ko na alam basta within this October lang din ata nangyari to na naikwento ko. Siguro nung first episode natin sa October. Meron na tayong kwentong ganito. So yun yung sinasabi niyang detalyadong kwento. Okay? So ito, uh, pasundot lang doon para maging uh, supplement sa kwento niyang iyon dahil ito daw talaga yung uh, naging takbo ng konvo nila nung nangyari iyan sa mismong araw na yon. Okay? So maraming maraming salamat. Kahit po paano ano, meron tayong mga proof. Once <laughs> ah, again, sa lahat po ng mga papadala, sindakstories2008 at gmail.com. Muli, ang inyong padadalhan at ganoon na rin po sa Red Diaries 2021 at gmail.com sa mga nais mag-share ng kanilang mga love stories. Uh, nasa prod pa rin po yung ating mga uh, na, na, na alam mo yung mga red diaries na stories natin. So sana suportahan nyo rin po lahat ng mga kwentong iyan. At ganoon na rin sa mga nais din po na alam mo sa Facebook lang mag-share. Walang problema, i-type nyo na lamang po doon and then magpakilala kayo mga Spotify listeners na ngayon, YT listeners na po natin. Salamat. Ako pong muli si Red, tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid, HTV, positive, Salamat guys, salamat channel members, salamat regular listeners, silent listeners at sa mga newbies, mabuhay po kayo. I love you all. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakpot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.